Նալբանդյան Մամեդյարո բանակցություններն ընթանալու են Եվրամիության հետ գործակցության եւ ՀԱՊԿ անվերապահ աջակցության ֆոնին։ Արցախյան զորավարժությունները ցույց տվեցին, որ Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական հաջողություններն ամրապնդվում են մարտունակ բանակով։ Հադրութի շրջանում շարունակվում է հողերի գրանցման եւ արցավճարների հավաքագրման գործընթացը։ Հայաստանի տնտեսական զարգացման հիմնադրամը համագործակցում է Արցախի ներդրումային հիմնադրամի հետ։ Եվրախորհրդի նախարարների կոմիտեն աննախադեպ դատականություն է հարուցել Ադրբեջանի դեմ։ Ֆրանսիայում հայ հերոսի պատվին հուշատախտակ կբացվի նրա անունը գրող փողոցում։ Ռուսաստանը զրկվել է 2018 թվականի Օլիմպիական խաղերի մասնակցելու իրավունքից։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Այսօր Արցախի հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն ԵԱԿ առաքելությունն Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Մարտունու շրջանի Գրուպատկինո բնակավայրից դեպի հյուսիս։ Ինչպես հայտնել են Արցախի արտգործնախարարության լրատվական ծառայությունից, դիտարկումն անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի։ Դիտարկման առաքելությանն Արցախյան կողմից ուղեկցել են Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության եւ պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները։ Նալբանդյան Մամեդիարով բանակցություններն ընթանալու են Եվրամիության հետ գործակցության եւ ՀԱՊԿ անվերապահ աջակցության ֆոնին։ Այս մասին նշել է Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության խմբակցության падգամավոր Կարեն Ավակյանը։ Մինչ ռուսամետներն ու արեմտամետները բացահայտ կամ քողարկված վերլուծելով մեր երկրի արտաքին քաղաքականությունը փորձում են քննադատել կամ արժևորել Հայաստանի դիվանագիտությունը, Մինսկում կայացած ՀԱՊԿ հավաքական անվտանգության խորհրդի նստաշրջանում կարևոր մի հայտարարություն ընդունվեց։ Խոսքը Հայաստանի նախաձեռնությամբ ներկայացված Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման հարցում ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների միջնորդական ջանքերին աջակցելու վերաբերյալ հայտարարության մասին է։ Եվ այս այս ամենն Ալբանդյան Մամեդիարով հանդիպումից առաջ ասել է, թե բանակցություններն ընթանալու են թե Եվրոպայի հետ Հայաստանի գործակցության նոր մակարդակի, թե ՀԱՊԿ անվերապահ աջակցության ֆոնին, ասել է падգամավորը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովի խոսքով անվտանգության հարցերը մնում են առանցքային Հայաստանի Հանրապետության համար, եւ Արցախում տեղի ունեցած զորավարժությունները ցույց տվեցին, որ դիվանագիտական հաջողություններն ամրապնդվում են մարտունակ բանակով անկոտրում ոգով։ Այս ամենը գալիս է ապացուցելու, որ Հայաստանում անվտանգության ամրապնդումն ու առաջընթացն այլընտրանք չեն կարող ունենալ, նշել է նա։ Չեմ կարծում, թե ապրիլյան պատերազմի ժամանակ Ռուսաստանի դիրքորոշման մեջ որևէ փոփոխություն է եղել։ Այս մասին Իրանցի քաղաքական վերլուծաբան լրագրող Սալար Սեյֆոլդինի հետ հարցազրույցում նշել է Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Մաս Իսմայելյանը։ Հարցին, թե արդյոք ապրիլյան պատերազմի ժամանակ Ռուսաստանը փոխեց իր քաղաքականությունը Իշահ Բաքվի, Մայլյանը պատասխանել է. Չեմ կարծում, որ Ռուսաստանի դիրքորոշման մեջ որևէ փոփոխություն է եղել։ Ռուսաստանը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ Ֆրանսիան Յակոմինսկի խմբի համանախագահող երկրներ են եւ համաձայնեցված մոտեցումներ ունեն այս տարածաշրջանում խաղաղության ապահովման շուրջ։ Անդրադառնալով Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման բանակցություններին, Արցախի արտգործնախարարն ասել է. հակամարտության երեք կողմերը կարգավորման համար առ առանցքային են համարում տարածքների Արցախի կարգավիճակի փախստականների անվտանգության եւ Արցախի ու Հայաստանի Հանրապետության ապաշրջափակման հարցերը, որոնք կողմերը ժամանակին առաջ են քաշել որպես բանակցությունների առարկա։ Փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրության աջակցություն Արցախի ներդրումային հիմնադրամի գործնեության երկու հիմնական ուղություններից մեկն է։ Անցած 10 տարիների ընթացքի ոլորտում իրականացրած ծրագրերի մասին Յուլիա Վանյանը զրուցել է հիմնադրամի աշխատակից Քրիստինա Հայրյանի հետ։ Փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրությունն Արցախում զարգացնելու նպատակով Արցախի ներդրումային հիմնադրամը մշակել է բիզնեսի աջակցության 3 հիմնական ուղղություն՝ փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրության սուբյեկտների զարգացման ծրագրեր, տնտեսական ընկերությունների ստեղծում կամ դրանցում մասնակցություն եւ նպատակային այլ ծրագրեր։ Հիմնադրամի աշխատակից Քրիստինա Հայրյանից փորձեցինք տեղեկանալ, թե հիմնադրամի առաջարկած ծրագրերից որն է առավել պահանջված։ Հիմնադրամը տարբեր ձևի է աջակցությունը ցուցաբերում տնտեսվարող սուբյեկտներին։ Կա այդպիսի մի ճյուղ, որ ասենք հենց սա ավելի պահանջված է։ Դա բանկերի եւ արկայական կազմակերպությունների կողմից այդ տրամադրվող վարկերի սուբսիդավորման ծրագիրն է, այսինքն ընկերությունները պայմանագիր են կնքում բանկային կազմակերպությունների հետ, իսկ հիմնադրամը այդ տոկոսադրույքի մասնակի սուբսիդավորում է եւ դրանով թեթեվացնում է այդ վարկային բեռը ընկերությունների համար։ Գերակշիռ մասը այդ ծրագրից են օգտվում այս 10 տարիների ընթացքում գործակալ բանկերի եւ արկայն կազմակերպությունների կողմից մոտ 800 փոմոցի սուբյեկտների տրամադրվել է շուրջ 25 միլիարդ դրամի չափով վարկեր, որոնց տոկոսադրույքների սուբսիդավորմանն է ուղղվել 4.4 միլիարդ դրամ գումար։ Այս ծրագրի շնորհիվ ստեղծվել եւ պահպանվել են ավելի քան 3000 աշխատատեղեր։ ՓՄԴ սուբյեկտներին աջակցության ծրագրերի շրջանակներում հիմնադրամի ֆինանսական եւ կազմակերպչական աջակցությամբ ավելի քան 650 ընկերություն հնարավորություն է ստացել մասնակցելու Արցախում, Հայաստանում եւ արտերկրում կազմակերպվող տարբեր ցուցահանդեսների, տոնավաճառների, համաժողովների, ինչպես նաեւ կազմակերպել են տեղում։ Իսկ դուք կոնկրետ ուղղվածության ձեռնարկություններին եք միայն աջակցում, թե ցանկացած ոլորտի։ Նախընտրելի է արդյունաբերության ոլորտը, բայց կան շինարարության, ծառայությունների ոլորտը, նաև արևտրի ոլորտը, նախկինում գյուղատնտեսության ոլորտը նույնպես մինասավորվում էր աջակցություն ստանում էր հիմնադրամի կողմից, այսինքն գործում է առանձին գյուղի աջակցության հիմնադրամը, նրանք են զբաղվում այդ ոլորտի աջակցությամբ։ Քրիստինա Հայրյանի խոսքով ժամանակի ընթացքում հիմնադրամը թարմացնում է իր ծրագրերը, կախված դրանց պահանջարկից ու արդյունավետությունից։ Յուլիա Վանյան այսօր Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Ճարտար համայնքում Հայաստան համահայկական հիմնադրամը 4 սենյականոց բնակարան է նվիրել Պողոսյանների բազմազավակ ընտանիքին։ Հիմնադրամի Արցախի գրասենյակ ղեկավար Վալերի Ղազարյանն ասել է, որ բնակարանը կառուցվել է Տորոնտոյի տեղական մարմնի շնորհիվ։ Տանկառուցումը սկսվել էր 2016 թվականի հոկտեմբերին։ Բնակարանն ապահովված է անհրաժեշտ բոլոր կոմունալ պայմաններով, այն նաև կահավորված է, ասել է Վալերի Ղազարյանը։ Նա նաև նշել է, որ բազմազավակ ընտանիքներին բնակարաներով ապահովելու ծրագրի շրջանակներում Հայաստան համահայկական հիմնադրամը 25-րդ տուն է հանձնում շահագործման։ Ընթացիկ տարում բնակարան է տրվել 12 ընտանիքների, դեռ 10 ընտանիք էլ տուն կստանա։ Ընթացիկ տարվա հունվար-հոկտեմբեր ամիսներին Արցախ այցելած օտարերկրյա զբոսաշրջիկների թիվը նախորդ տարվա համեմատ աճել է շուրջ 40%-ով, իսկ 2015 թվականի համեմատ 28%-ով։ Այս մասին ասել է Արցախի մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարար Սերգեյ Շահվերդյանը, նշելով, որ դեռևս չամփոփած տվյալներով արդյունքները գոհացուցիչ են եւ մինչեւ տարեվերջ այն դեռևս աճելու է։ Նախարարի խոսքով ոլորտի զարգացումը մշտապես գտնվում է պետության ուշադրության կենտրոնում։ Խոսելով գալիք տարում իրականացվել արգելիկ աշխատանքների մասին նախարարը նշել է, որ գյուղական համայնքներում զբոսաշրջության զարգացման համար խրախուսելու են օրինակ BNB կարգի հյուրատների ստեղծմանը։ Բացի այդ մեծ ուշադրություն է դարձվելու թվային մարքեթինգի միջոցով Արցախի բրենդի տարածմանը, ինչը համացանցային տիրույթում ավելի կնպաստի Արցախի ճանաչելիությունը։ Կոնֆլիկտաբան բանակցային գործի մասնագետ Արթուր Մարտիրոսյանի խոսքով տարբեր ձևաչափերում ընդունվող հայտարարություններում բանաձևերում Արցախյան հիմնահարցի վերաբերյալ ձևակերպումներն ունենում են տարբեր ազդեցություն հակամարտության կարգավորման գործընթացի վրա, սակայն այդ ազդեցությունը ըստ նրա պետք չէ չափազանցել։ Նա նշել է, որ նման ձևակերպումները կարող են կապված լինել նաև քաղաքական իրավիճակի հետ։ Նրա խոսքով բանակցություններ կլինեն, եթե կողմերը հասկանան, որ ունեն իրենց ձեռնտու առավել շահավետ առաջարկներ։ Նա նշել նշել է, որ Ադրբեջանը պատրաստ չէ լայնացավալ պատերազմի։ Արթուր Մարտիրոսյանի խոսքով Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացում ելքը Հայաստանի եւ Արցախի զարգացումն է։ Պետք է ապացուցել հակառակորդ կողմին, որ ոչ միայն ռազմական այլընտրանքը, այլ նաեւ Հայաստանին թուլացնելու այլընտրանքը չի աշխատում։ Ուրեմն պետք է գաք բանակցային սեղանի մոտ, բայց նախ պետք է բավարարվեն մեր պահանջները, ասել են։ Ամենակարևոր իրավունքն է, ես այդ իրավունքը գերադասում եմ տարածքային անձրեմը խլուց, հետի Մարդկանց իրավունքն է ապրել ազատ տարածքում, որտեղ իրանք բնակվում են։ Եվ ինչի թվում, որ ինչ որ հայտարարություններ կարող են իրավիճակը փոխեն կամ կտրուկ ձևով ազդեն բանակցությունների վրա պետք է հստակ հասկանանք, որ փորձում են ինչ-որ զուգահեռներ անցկացնել թե Կատալոնիայի հետ, թե Քրդստանի հետ, թե նույնիսկ Կոսովոյի հետ։ Ինչ պետք է մտածենք, որ կա ինչ-որ մի հստակ ձևավորում համապատասխան աչափանիշներին, ապա լինելու է ճանաչում գոյություն ունի Արցախ պետությունը, որը ավելի կայացած է, քան Կոսովան։ Դուք լսում եք լուրեր։ Ռուսական 100 միլիոն դոլարի վարկով սպառազինություն ձեռք կբերենք նույն գնով, ինչը Ռուսաստանի զինված ուժերը։ Այս մասին նշել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության փոխնախարար Արտակ Զաքարյանը։ Նրա խոսքով Ռուսաստանը մինչև 100 միլիոն դոլարի պետական արտահանման վարկ է տրամադրելու Հայաստանի կառավարությանը ռուսական արտադրության ռազմական նշանակության արտադրանքի մատակարարումների ֆինանսավորման համար։ Նա նաև հայտնել է, որ ռազմական նշանակության արտադրանքն ամբողջովին նոր է եւ զգալի կամրապնդի Հայաստանի Հանրապետության բանակը ինչն էլ կհանգեցնի Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության բարելավմանը։ Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեն հարուցել է նախադեպը ճանաչող դատական քննություն Ադրբեջանի կողմից մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կողմից կայացված վճիռը չկատարելու վերաբերյալ։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում հայկական պատվիրակության ղեկավար Արփինե Հովանիսյանը։ Նախկինում որևէ պետության վերաբերյալ նախարարների կոմիտեն նման որոշում չի կայացրել Հիշեցնեմ, որ գործը վերաբերում էր ադրբեջանցի հայտնի ընդդիմադիր Իլգար Մամեդովին ապորինի դատապարտմանը։ Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլին հույս է հայտնել, որ Կիևում գտնվող երկրի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի անվտանգությունը կապահովի։ Կիևում տեղի ունեցող գործընթացներն Ուկրաինայի ներքին գործերն են, սակայն միևնույն ժամանակ իրադարձությունների կենտրոնում Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին է։ Հուսով ենք, որ նրա անվտանգությունը կապահովի, ասել է Մարգվելաշվիլին։

Ամերիկյան պոլիտիկո-պարբերականը կազմել է Վաշինգտոնի 18 ամենաազդեցի քաղաքական ակտիվիստների ցուցակը։ Առաջատար 18 ակտիվիստ գործիչների ցանկում ընդգրկվել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ավագ խորհրդական հայազգի քաղաքական գործիչ Էնդի Սուրաբյանը։ 28-ամյա Սուրաբյանին կարելի է անվանել իրակամարտիկ, որը հաջողությամբ դիմակայում է ցանկացած ընդդիմության։ Նա հանդես է գալիս հանրապետական կուսակցության կազմում անհրաժեշտ բարեփոխումների օկտին եւ կիսում Դոնալդ Թրամփի քաղաքական մարտավարությունը գրել է պարբերակ գրականը։ Ֆրանսիայի Ֆումել քաղաքում դեկտեմբերի 9-ին նոր հուշատախ տակաբացվի ֆրանսիական դիմակայության շարժման անդամ եւ Ֆրանսիայի ազգային հերոս Ջոն Թորիկյանի պատվին։ Հուշատախտակը կտեղադրվի այն փողոցում, որտեղ բնակվել է Թորիկյանների ընտանիքը եւ որն անվանվել է նրա պատվին։ Մարզասերների համար Միջազգային օլիմպիական կոմիտեն գործադիր կոմիտեի որոշմամբ որակազրկել է Ռուսաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեին զրկելով Ռուսաստանի պատվիրակությանը 2018 թվականի ձմեռային օլիմպիական խաղերի մասնակցելու իրավունքից։ Ռուսաստանցի որևէ պաշտոնյա չի ստանա օլիմպիական հավատարմագրում։ Սպորտի նախարար Ռուսաստանի փոխվարչապետ Վիտալի Մուտկոն ցմաս զրկվել է օլիմպիական խաղերի հավատարմագրումից։ Օլիմպիական ուղեգիր նվաճած եւ դոպինգի հետ առնչություն չունեցած ռուսաստանցի մարզիկներին կթույլատրվի մասնակցել չեզոք դրոշի տակ։ Ռուսաստանցի մարզիկները կկոչվեն Օլիմպիական մարզիկներ Ռուսաստանից։ Պարգևատրության ժամանակ Ռուսաստանի հիմնի փոխարեն կհնչի Օլիմպիական հիմնը։ Միջազգային օլիմպիական կոմիտեի որոշման հիմքում համաշխարհային հակադոպինգային գործակալության իրազեկիչ Մոսկվայի հակադոպինգային լաբորատորիայի նախկին ղեկավարի վկայություններն են պրոֆեսոր Մակլարենի զեկույցը եւ պրոֆեսոր Շամպոդի ուսումնասիրությունները։ Դրանց համաձայն Ռուսաստանն ունեցել է դոպինգի կիրառման պետական ծրագիր։ 2018 թվականից մեռային օլիմպիական խաղերը փետրվարի 9-ից 25-ը կընդունի Հարավային Կորեայի Պհենչչան քաղաքը։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամած եղանակ, ձյուն, լեռնային շրջաներում բուք։ Վարկյանում 3-ից 8, հետագա ուժգնացման մինչև 20-ից 25 մետր արագությամբ հարավ-արևմտյան քամի, թույլ հորիզոնական տեսանելիություն։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 0-ից 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 0-ից 3 աստիճան տաքություն։